S-a rugat, o rugat, Doamne, fă cum s-a rugat, eu Domnului, Doamne, Dumnezeu i-o dat, eu da loc pe raiu, Doamne, unde-i bine traiu, eu Domnului, Doamne, unde se sentise, că potrivit avea prinse, Doamne, și prejur de mese, eu Domnului, Doamne, cu scaune trece. pe mijloc de mese, Doamne, crescut-o născut, eu Domnului, Doamne, mărui, mărui, Cuvântul de floritul, Doamne, florile zacintu, Eu Domnului, Doamne, merele te au. Din gura de sus, o Doamne, pura-mi datura, Eu Domnului, Doamne, mă rog plătina. Că merele pica, Doamne, masa se încărca, Eu Domnului, Doamne, dragul Dumnezeu, O șeză, de, Doamne, mâna și-o Eu Domnului, Doamne, două mele, mi Căpinile cu ta, Doamne, și la miroseaie, Domnului, Doamne, și din grai grăieri. Ioane, Ioane, Doamne, mâna sunt Ioane, Tu Domnului, Doamne, le rândete mult cu. Că cine mai de mult, tu, Doamne, eu sunt Ionul, Eu Domnului, Doamne, din gură grăieri. Din rând de domnie, Doamne, Tu ești Domn mai mare, Domnului, Doamne, din Că eu nu mai de mult, tu, Doamne, știi, Doamne, nu știi, Când Domnului, Doamne, când Tu te-ai născut, La vatra ai căzut, tu, Doamne, eu sus te-am luat, Domnului, Doamne, și te-am botezat, Că eu sus te-am luat, tu, Doamne, și te-am botezat, tu, Domnului, Doamne, numele te am pus, Domnul cel de sus, tu, Doamne, Domnul cerului, Lui Domnului, Doamne, și al pământului,